tendentzia tendentzia orokorra da kostaldian igotzen da bakarik eh, donibane eta miarritze jausten da bon hor eh, presio etxaren presioa igotzen da eta gazteak joan behar dira lapurdi barnekaldeat eta hor eh, anitz igotzen dira egunetik hiru eta ikusten ditugu bai Eri batzuk, don usteitze, iriburu, senpere, azkaine. Hor, uh, igotzen dira, 6 eh, sei, zazpi mila biztan lehen ba- badituzte. Eta gero, barnek aldean, ebe jausten da eta usten da. Eguretzat, bai, eh, lehen gauza da ere muaren presioa, etxearen presioa. Lantegiak kostaldean dira, lanak uh, kostaldean dira eta jendeak hor nahi dute egon eta nahi dute bizi hor, baina uh, prezioak sobera, sobera gora dira. Eta joan behar dira piskaturunago, piskaturunago gaur egun da lantrekot, deitzen da. Eta baina lantrekot eh, hori ere eh, hasten da betetzen. Eta begiratzen dugu, hemendik dik urtean, nun, nola segitzen dugu. E gure proposamenak lehen, bon, gaur egun aktualitatea da LP, LP e berri hori. LP e berri hori da bon, guretzat eh, tresna izugarria, bizike hona da gero politikoki horko eh, uh, haute txiak ikusi behar dute uh, uh, mailan uh, ze politika erabili behar dugu. Gerran duzu uh, politikoa idela eskua sartzea orain eta tresnak erabiltzea, behar justuki demografia hori horrekatzeko, mantentzeko edo? Guka abertzale gisa batzuk uh, erriko etxean dira, beste batzuk uh, opozizioan, hor gure gure lana badugu, denak eh, hor, eta bakarrak gira guk eh, abertzaleak begiratzen eh, ipar, ipar euskal erri osoan. Eta piskat beldurtuak gira ikusten ditugu kostaldeko autetxi batzuk, Behaien eh, eremua da, eh, ipa, euskadi da bakarrik uh, kostaldea, ez da barnekaldea ez dute ezagutzen. Gu pentsatzen dugu, bo, gaur egun e LPN anitz uh, autetxi, barnekaleko autetxiak sartu dira, eta hor, lana bada egiteko, baina pixkat horrekatzeko tendentzia hori, uh, bo, asmoa badugu ustaritzeko haute txigisa, kusi dugu ema, anitze emanatu dela ustaritzeko populakuntza. Nola ikusten duzu eh, be mendapen hori eh? ustaitzen ustaitzentzat untsa eh, dela hori eh, bada olako herri bat dinamikoa da anitz elkarte bat ditugu anitz gaztea bon hori argazkia desberdina da ustaitze eta dundimade adibidez biziki desberdinak dira bigarren bigarren etxeak ez ditugu bakarik eun badira ustaitzen sobera da baina ez da uh, eh, ustaiten ez da gure arazoa, gure arazoa da nola eh, hor uh, aniz jendeak sartzen dira uh, usteitze, usteitzeat, sartzen dira, eta nola antolatzen dugu be, dena infrastrukturak eta bada dinamismo bat, En kaso egin behar dugu, ez uh, bilakatzeko uh, erri loge bat.